про котика і кошеня. Плаче котик. В мене горе, кошенятко, певно, хворе. Рано вранці навмання проковтнуло кошеня щось велике і кругленьке, бо ж було таке маленьке, а тепер неначе м'яч. Тихше, котику, не плач, коли спав ти, на світанні кошеня було у тані. З'їло лапкою сметану на тарілці кашу манну, трішки супчику, котлету, ложок зо дві вінігрету, сиром смачно закусило ще й добавки попросило, перепрошую, будь ласка, а чи є у вас ковбаска? Так поснідало маленьке, що тепер, як м'яч, кругленьке.